מזמור ל"ח, מזמור לדוד להזכיר. אדוני, אל בקצפך תוכיחני, ובחמתך תייסרני. כי חיציך ניחתו בי, ותנחת עלי ידיך. אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כי עוונותי עברו ראשי, כמסע כבד יכבדו ממני. הבאישו נמקו חבורותי, מפני איוולתי. נעוויתי, שחותי עד מאוד, כל היום קודר הילכתי, כי חסלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי ונדכאתי עד מאוד, שאקתי מן נהמת ליבי. אדוני נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך לא נסתרה. ליבי סחרחר עזבני כוחי, ואור עיני גם הם אין איתי. אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו הבות, ומרמות כל היום יהגו. ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. ואהי כאיש אשר לא שומע, ואין בפיו תוכחות. כי לך, אדוני, הוחלתי, אתה תענה, אדוני אלוהי. כי אמרתי פן ישמחו לי, במות רגלי עלי הגדילו. כי אני לצלע נכון, ומכאובי נגדי תמיד. כי עווני אגיד, אדאג מחטאתי, ואויבי חיים עצמו, ורבו שונאי שקר. ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני, תחת רודפי טוב. אל תעזבני, אדוני, אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני תשועתי.